endaial, aize, aize sifreak behar dira. Zenta bi milata lauian deia eunaindako behoita zazpitan ginen, eh? eran nahi du ikasle kasik erdiek deia irakasten zuten eskora zemen endaian, eta gaur egun eh, ikasturte huntan berial eunaindako irurugoietan goietan gira, Endaian, eta kopuru horiek emendatzen dira urte batetik besterat, Hala, hori da lehen maila guzia hartuz, baina ama eskola bakarrik hartzen balimada, da, egun hain irurogoi eta bostetan gira deia hemen endaian. Egan nahi du eta hori komertxanten dako ere importanta da jakitea. Erdi dela hor, bela honaldi oso bat eskora zariko dena, uh, eh, frantzesez bezen bat, eta horiek ere ukanen dute gutizia, eldu den urte Eben bere embizia eskolan egin duten bezala eskoraz, egiteko gizartean eta komertxantetan barne eskoraz.